Hem de bizi takvalı olmazda kavranan. Çünkü takva müminin satıdır. Yani Allah'tan korkmak. Allah'tan korkmak yani onun emirlerini yerine getirmek. Ve çekindiğileri şeylerden çekinmek. Bu da Allah'tan korkmak. Takvanın manası budur. Allah subhanahu bu dini gönderende bu dini necə geldi? göndermeyiz. Qaydalarla göndərir. Yəni bu din qaydalarlandır. Və bu dinə girən, tətbiq eləyən gərək o qaydalarla gedə. Məsələn, biz öyrənmişdik keçən xütbələrimizdə dəvətin qaydasını. Biz bildik ki, dəvət necə başlayır. Çünki Allah subhanətə Həmçinin nəinki şəriətdə qayda qanun qoyub, kainatda da qoyub qayda qanun. Məsələn, günəşin çıxması, ayın çıxması və batması, bunlar hamısı qayda qanunlandır. Heç bir, bir saniyə gecikmir. Hər nə xəlq olunur, hərəsi öz qaydası ilə gedir. Həmçinin də şəriət. Şəriət də qayda qanun qoyub. Gərək o qayda qanunla gedəsən. Əvvəl necə başlanır hər şey. Məsələn, Sən bilirsən ki, namaz bir dənə təkbirdən, yəni birinci təkbir başlayır. Allahu Ekber. Sonra Fatihə, sonra ruku, sonra qalxıb səcdələr iki dəfə, sonra bir dənə də hələ rükə, təşəhhüd və salam. Bundan ibarətdir bu namaz. Sənə əvvəl gəlir təkbirlə eləyirsən. Sən əgər gəlsən, salamdan başlasan, desən ki, yox, mən salamdan başlayıram. Bu namaz alınmayacaq ibadət sənin ibadətin düzgün olmasa. Nə üçün? Çünki sən əvvəldən gələk, əvvəldən ondan, salandan qabaq şərtlər var idi. Sən onları yerinə yetirmədin. Həmçində dəvət. Əgər sən məsələn biz dedik başlasaq ki, birinə ki, a, araq içmə və ya belə belə düzgün deyil. Dəvət sən birinci tovhidlə başlanır. Əgər əqidə birinci təmizlənir, etiqad. Çünki əqidə əgər etiqad xarabdırsa, İnsan nə qədər ibadət eləsə də onun faydası olmayacaq. Allah qəbul edir o ibadəti ki, o təmiz ola, təmiz ona ola, xalis ona ola, onun yanında qeyrisi olmaya. O, bu da İslam dinin fərqi. Həmçinin o Peyğəmbər ki, Allah subhanətə alə göndərib bizə, onun sahabələrin, şəkil yoxdur ki, Allah subhanətə alə sahabələri seçib, Əbu Bakır seçilib Məkkəhlində, ona hidayət verildi. Həmçinin əhl-i beyt Allah s.ə. seçib onları və bizə fərz edib o cür insanları sevmək. Məsələn, sahabələri sevmək fərzdir. Həmçinin əhl-i beyti də sevmək fərzdir. Əhl-i sünnə və cəmaa üsuluna görə əhl-i beyti sevmək imandandır və sevməmək küfürdən. Və biz əhl-i beyti sevirik. Və bizim kimi sevən yoxdur. Nə aşağı salırıq, nə də qaldırırıq yuxarı. Yox, necə gəlir? İmanla olmalıdır. Sevgi. Çünki şişitmək olmaz. Necə gəlir insanda, o cür gəlir sevəsən. Məsələn, durub desək ki, Əbu Bakır belə olur, belə olur, sahabədir məsələn. Şişitdir, düzgün deyil. Laf, tutaq ki, Əbu Bakırdır. Lakin onlarda ki, o fəzilətlər var, gəlir Peyğəmbərdən, Allah s.ə.vələnin kitabında, Quran-ı kərimdə, o bəst olarsın. Onlar ehtiyacları yoxdur şirtməyə. Kifayətdir ki, Allah s.ə.vələ onlarına razıdır. O kifayət olarsın. Həmçinin əhl-i beytindən razıdır. Lakin bizim mövzumuz Fatımədən olacaq. Fatıma radiyallahu anhə, Fatıma da Zəhran. Biz dedik ki, əhl-i beyt olub bizdə bu mövzu. Və dedik ki, əhl-i beyti sevmək iman, yəni ancaq müsəlman sevər. Onu ancaq sevməyən müsəlman deyil. Biz təsəvvür etmirik ki, müsəlman əhl-i beyti sevməyə. Hələ müsəlman təsəvvür etmirik ki, sevməyə. Bu Fatıma əhl-i beytin böyük başçılarından biridir və Resul sallallahu aleyhi ve sellemin qızı idi, radiyallahu anhə. Hicrətin, yəni daha doğrusu peyğəmbərlik verilməmişdən qabaq doğulmamış, doğulmuşdu. Yəni bizim peyğəmbərə peyğəmbərlik verilməmişdən qabaq artıq dünyaya gəlmişdi. Və o birisi bacılarından da balaca idi yaşda. Və siz bilirsiniz ki, ən axırda Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin Vəfatından sonra ən axırı o qalmışdı. Öz övladlarından. Bu Məkkə əhdində Rasul sallallahu aleyhi ve selləmi o əzab ki verirdilər ona, o vururdular onu, o atırdılar nəsə üstünə, Fatıma radiyallahu anhə onu təmizləyən idi, təmizləyirdi. Radiyallahu anhə. Elə ki, Mədinəyə köçdülər, hicrət etdilər. Rasul sallallahu aleyhi ve sellem Əli ibn Əbi Talibə vermişdi onu. Əli vermişdi onu. Əli ibn Əbi Talibə radiyallahu anh. Və bu da hicrətin ikinci ilində olur. Yəni Bədir döyüşündən sonra. Və Əli ibn Əbi Talib bu döyüşdən sonra gəlir Rasul sallallahu aleyhi ve sellemin yanına. Deyir ki, ya Rasulallah, bəs mənim belə niyyətim var. Rasul sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, nəyin var Fatıməyə verməyə? Allahi Ali ibn Əbi Talib deyir, heç nəyim yoxdur. Bir dənə bu qalxandır, döyüşürəm buna. Heç nə yoxdur. Qılınc qalxan. Deyir, vallahi heç nəyim yoxdur. Deyir ki, heç namaz, ver o qalxanın, ver o qalxanı ilə evlənkinə. Və Ali ibn Əbi Talib Fatıma radiyallahu anhın yoldaşı idi. Lakin buna baxmayaraq Rasul sallallahu aleyhi ve sellem çox sevirdi öz qızını. Hətta səfərlərdən gələndə döyüşlərdən ən birinci onun evini gedərdi. Onun həv ahvalını soruşardı, sonra gedərdi yoldaşlarının evinə. Bir gün həmçinin döyüşdən qayıdır, səfərdən. Ən birinci gedir Fatıma radiyallahu anhın evinə. Radiyallahu anhə Fatimə qızı açır qapını, əslən qapı olmur, qapıdan çıxanda, çünki o qapılar olmuyor. Qapıdan çıxanda Rasul sallallahu aleyhi görüb ağlayır və ötür üzündən, mübarək üzündən. Deyir ki, ya qızım Fatimə, ne üçün, ağla ne üçün ağlayırsan? Deyir ki, bəs, ya Rasulallah, rəngin gör necədir, paltarın nə gündədir? Və e, Rasul sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, ya qızım, ey qızım, ağlama, Allah subhanətələ məni bir əmr üçün göndərir. Və elə əmrdir ki, Allah subhanətələ yer üzündə elə bir ev qoymayacaq ki, Allahın nuru girməsin o evə. Bu, İslam dini girməsin. Mən bir əmr üçün gəlmişəm, onu yerinə yetirirəm. Və hətta istəməzdi ki, Əli bin Əbi Talib Fatımə ola ola başqasını ala. Əli bin Əbi Talib. Baxmayaraq caiz də öyrənmək. Bir gün Ali bin Əbi Talib Əbu Cəhlin qızını istəyəndə al almağa Rasul Salasən qalxır. Deyir ki, bəs əgər bunu etməsən Ali bin Əbi Talib. Lakin Ali bin Əbi Talib də belə etmir. Rasul Salasən qulaq asır, evlənmir başqasına. Hətta ölənəcən. Bu cür qızın sevirdi. Fatma radiyallahu anhına. Həmçinin də o şəxsiyyətin, o qadının həyatı bütün müsəlman xüsusən qadınlara ibrətdir. Görürük onun həyatını, görürük onun əxlaqını, görürük onun e, ərinə qarşı münasibəti və s. İbrətdir, xüsusən müsəlman qadınlara və gərək ondan istifadə edələr. Ondan gözəli yoxdur, ibrət üçün. Hətta Rasul bir gün Ali bin Əbi Talib görür ki, Fatıma radiyallahu anhə yorulur ev xidmətində, evi, ev işlərində. İstəyir ki, bir xadimə gətirsin. Gəlir Rasul sallallahu aleyhi ve sellem yanına deyir ki, ya, ya Rasulullah, bəs Fatimə yorulur, istəyirəm bir xadimə alın. Bu vaxt Peyyambar salasən çağırır Fatiməni, deyir ki, ey qızım, mən sənə gözəl bir şey öyrəndim, zikr, Allahın zikri. Hər, hər gün Yatmamışdan qabaq bu zikri elə ginə. Bu xadimədən də sənin üçün xeyirlidir. Deyir ki, həm, həmişə yatmamışdan qabaq 33 dəfə Subhanallah, 33 dəfə Elhamdülillah, 34 dəfə Allah Akbar deyir. Və səndən o yorğunluq gedəcək yavaş-yavaş. Onlar zikrinə rahatlaşırdılar. Zikrinə. Allahın zikrinə, ibadətinə rahatlaşırdılar. Budur əxlaq. Belə olmalı müsəlman, mümin. Elə müsəlman var deyirsən, Allah zikr etmir. Və yerəndə tez edir, çıxır, yox, gəlir, zikr olar, zikr necə lazımdır, biz danışmışıq zikirdən, zikrin ədəbindən. Necə olmalıdır Allah zikri? Və bu qadın həqiqətən danışdıqca qutarmır bunun fəziləti. Və həmçinin dedi ki, öz ərinə tabi idi. Bir iş görəndə öz ərindən birinci icazə alırdı. Elə ki, xəstələndi, artıq axır günləri idi. Rasul Əbu Bakır radiyallahu anhu gəldi onu xəstəliyinə ziyarətləməyə. Və bu vaxt qapıdan icazə aldı girməyə evə. Əli ibn Əbi Talib Fatımə deyir ki, ya Fatımə, bəs Əbu Bakırdır, gəlib. Fatımə radiyallahu anhə deyir ki, əgər sən istəyirsənsə girsin, sevirsənsə girsin. Ali ibn Əbi Talib deyir, bəli. Və Abu Bakr radiyallahu anh girir və ziyarət edir onu və hal-ahvalını soruşur. Lakin Əbu Bakrla Fatimə arasında bir hadisə olmuşdu. Biraz Fatimə inzimişdi Əbu Bakrdan. O da miras söhbətində. Elə ki, Peyyambar sallallahu aleyhi ve sellem vəfat elədi. Əbu Bakr, ə, e, Fatimə radiyallahu anh gəldi Əbu Bakrın yanına ki, bəs miras barədə soruşdu. Abu Bakır dedi ki, bəs Peyğəmbər Rasul sallallahu aleyhi deyib ki, Peyğəmbərlər miras qoymur. Yəni, nə qoyur? Onun malı sədəqədə Allah yolunda paylanır. Bu hadisədən sonra biraz soyunmuşdular. Abu Fatıma radiyallahu anh qəlbində Əbbəklə qarşı biraz soyuntam ilə gəlmişdi. Lakin bu ziyarətdən sonra Əbbəkir orada deyir ki, vallahi ya Fatıma, Peyğəmbərin qohumları, Peyğəmbərin yaxın adamları mənə öz yaxın adamlarından da sevimlidir mənim üçün. Və Fatıma radiyallahu anha o soyuq, o qəzəb, o inci çıxır onun qəlbindən və onunla halallaşır. Və radiyallahu anhu yəni Əbu Bakır radiyallahu anhu burada ev yoxdur onun üçün. Çünki bu hadisə mühtəram qardaşlar gələk düzgün təfsir olunmaq. Bu hadisədə Əbu Bakır özündən ixtira eləməmişdi bir şey. Və ya Fatıma radiyallahu anhəni sevmədiyinə görə verməmişdi. Yox, Fatıma radiyallahu anhəni sevirdi. Hətta öz əhlindən də çox, öz qızından da. Lakin dəlil Resul sallallahu demişdi ki, peyğəmbərlər miras qoymur. Nə qoyur sədəqədir. Ona görə burada Əbu Bakır radiyallahu anh Rasul salsan tabi idi. Əhkamlardan ona görə. Əksinə bu hadisə Əbu Bakırın fəzilətini göstərir. Necə Allahın və Rasulun dediklərini tuturdu. Hətta Allah Peyğəmbərin qızı da gəlsəydi, Allah öz qızı da gəlsəydi, o Allah və Rasuluna tabi idi. Əgər Allah Peygamber s.ə. ve sellem bir şey icazə vermişdi, edirdi. Eğer bir şey qadağa etmişdi, çəkinirdi. Kim Allah olsun? Bu Abu Bakırın bu hadisə fəzilətlərindən biridir. Lakin bu deməkdir ki, Abu Bakır Fatiməni sevmədi. Yox, özü etiraf edir və deyir ki, Fatimə öz qızından da onu sevimlidir. Və Fatimə radiyallahu anhının fəziləti biz dedik çoxdur. Ən böyük fəzilətlərindən hələ kifayətdir ki, Rasul sallallahu aleyhi ve sellem qızıdır. O kifayətdir ki, Rasul sallallahu aleyhi ve sellemin qızıdır. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyib ki, Fatimə mənim bir parçamdır. Məndəndir. Mənim bir parçamdır Fatimə. Necə ki, gəlib, Rasul sallallahu aleyhi ve sellem hədisində səhih deyir ki, Fatimətun, Fatimə bidətun minni, fəmən ağdabaha ağdabəni. Buxari rivayət edir. Rasul sallallahu aleyhi ve deyir ki, Fatimə mənim bir parçamdır. Kim onu qədəbləndirsə, məni qəzəbləndirmiş kimidir. Həmçinin fəzilətlərindən Fatıma radiyallahu anhının Həsən, Hüseyn, Mohsin, Ümmü Kulsum və Zeynəbin anasıdır. Bu da şərəfdir ki, Həsənən, Hüseynin anası olasan. Bu özü də Fatıma radiyallahu anhının fəzilətlərindəndir. Beş uşağı olub Əli bin Əbi Talibdən. Həsən, Hüseyn, محسن Ümmü Kulsum və Zeynəb. Beş dənə. Və bunlar hamısı mərufdir, hamısı əhl-i beytdir. Bu özü fəzilətdir Fatimə üçün ki, Həsən Hüseynin anasıdır. Həmçinin fəzilətlərindən biri də odur ki, Əli ibn Əbi Talibin yoldaşıdır. Şək yoxdur ki, Əli ibn Əbi Talibin yoldaşı olmaq da fəzilətdir. Çünki o cür insanların, o cür şəxsiyyətlərin yanında olmaq fəziləti qaldı ki, onlarla yaşamaq onun əri olmaq, onun yoldaşı olmaq və s. Onun uşağı olmaq və onun anası atası olmaq. Nə üçün sahabələr o birisi müsəlmanlardan seçilirlər? Çünki Rasul Salsın yanındaydılar. Rasul Salsına birbaşa kömək edən idilər. Ona görə bu səbəblərdən biridir ki, onlar əfzəldir. Həmçinin məhsələn qardaşlar, Fatıma radiyallahu anhənin Fəzilətlərindən biri budur ki, o dünya aləmlərin qadınlarının seyyididir. Həmçinin fəzilətlərindən biri də budur ki, cənnətdə qadınların seyyididir. Necə Ayşə radiyallahu anhə buyurur, deyir ki, bir gün elə şey Rasul salasın xəstələnmişdi. Qadınlar, qadınlar hamısı yığışmışdı yoldaşları yanına. Gördük Fatıma gəldi. Rasul salasın Fatımaya çağırdı, qulağına nəsə dedi. Gördüm ki, Fatimə birinci ağladı. Sonra ikinci dəfə nəsə dedi yenə. Gördüm ki, sevindi. Rasul Salatın öləndən sonra Fatimədən soruşdum ki, bəs ya Fatimə? Bəs o hadisə nə idi? Nə dedi Rasul Sallallahu Aleyhi sənə? Və Fatimə radiyallahu anh deyir ki, mənə dedi ki, atam birinci ki, artıq mənim vaxtım çatıb. Bu əlamətlər göstərir ki, mən gedəcəm bu dünyadan. Və ağladım. Və ikinci dəfə məni dedi ki, və sən cənnətdə qadınların sevgidi olacaqsan. Və sevindim. Və bu da fəzilətlərindən mühtəmin qardaşlar. Cənnətdə dörd qadın sevgiddir. Biri də Fatimə. Dörd qadın, yəni Asiya, Fironun arvadı, Maria, Xədicə, bir də Fatimə. Bu dörd qadın cənnətdə seyiddirlər, qadınların seyidləri. Və bu da Fatimə radiyallahu anhanın bu cəriyədə olmaq fəzilətindəndir, məsələn, qardaşlar. Və həmçinin çoxdur. Fəzilətləri çoxdur. O cür şəxsiyyətlərdən danışmaq bir dənə xütbənə saatlarla qutarmır. Həmçinin fəzilətlərindən də məsələn, qardaşlar, Mehdinin anasıdır. Rasul sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, Əl-Məhdi mini ətrəti və min vələdi Fatimə. Mehdi mənim itrətimdən olacaq. Fatimənin nəslindən, Fatimədən gələcək. Və bu da fəzilətdir ki, Mehdi, əhl-üsünnə və cəmaa inanır ki, Mehdi gələcək və iman ona vacibdir Əhl-i sünnənin üsullarından biridir, əqidəsindən ki, Məhdi gələcək və biz onu gözləyirik. Və o da qiyamətin əlamətlərindəndir. Və o da Fatimənin nəslindəndir. Əli bin Əbi Talibin nəslindən. Və bu da Fatimə üçün fəzilətdir, məsələn, qardaşlar. Görən, o cür şəxsiyyətlər gəlir. O cür Həsən, Hüseyin, Zeynəl Abidin, Baqi, Cəfər və s. Hamısı bunlar onlardan gəlir. Onlar da bizim əhl-i beytdir. Bizim ən sevdiyimiz insanlar Peyğəmbərdən sonra. Və bu cür deməli iman gətirmək onları vacibdir. Yəni onları sevmək, iman necə onları sevmək, onlardan pis şey danışmamaq, onların fəzilətini daima danışmaq, Və daima çalışmaq ki, onların yolunda olasan. Rasul sallallahu aleyhi sahabələrin və əhl-i beytinin müsəlman gəlir çalışa onlardan ibrət götürər. Onlardır bizim ibrət yerimiz. İbrət mənbəyimiz. Və biz gəlir onlardan istifadə edək, məsələn, qardaşlar. Və Fatimə Rasul sallallahu aleyhi çox yaşamadı. Və gəlib ki, rivayətlərdə Bəzi rivayətlərdə deyir 3 ay yaşadı, bəzi rivayətlərdə deyir 4 ay, amma səhih budur ki 6 ay yaşadı. Rasul sallallahu əleyhi sonra çox yaşamadı. Çünki peyğəmbər sallallahu əleyhi ölümü ona çox təsir etdi. Atası idi. Hətta həmişə görürdü ki, o kimlər ki bastırıb dəfn edib, onlardan birinin Ənəsi dedi ki, "Ya Ənəs, necə siz cürət etdiniz ki, Rasul sallallahu əleyhi və səlləmin bədəninə torpaq tökdünüz? Necə sizin əlləriniz gəldi?" Həmişə Ənəsi gələndə belə deyərdi. Və çox çəkmədi Fatıma. 6 ay. Və Bəqi qəbristanlığında dəfn edildi. Allah subhanət hələ o müsəlman Rasul sallallahu qadından, müsəlmanların, xüsusən qadınların e, ibrət mənbəyindən e, razı olsun Və Allah subhanət hala kaş ki, Allah subhanət hala dua edirik ki, kaş ki müsəlman qadınlar Fatıma radiyallahu anh hökm olsunlar, ona oxşasınlar, onun yanında olsunlar. Və həmçinin də Allah subhanət hala bizi onların sevgisindən qiyamət günü onlarla olmağı nəsib etsin ya Rabbi. وأقول هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب أستغفروه إنه هو الغفور الرحيم